на плечи Твои газы не доглечут Моя родная полегче Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне Прижать тебя крепче Любить тебя нежно Любить тебя с плеском эмоций Любить тебя грубо, но честно Твой вид сзади твой вид сзади Ты затрапанный хате, затрапанный хате На погромом закате мы шторы закатим Я в неадеквате Ты орешь, мне хватит, хватит, хватит Орешь, мне хватит но я сам на ночное проклятие Ведь порвано платье, порвано платье Покажи мне больше своей дикой страсти Дай мне больше счастья в твоем нежном взгляде Вся твоя одежда где-то под кроватью В кадре твоя порванное платье Безумство, а, Ты пожар в этой комнате Твое тело в укусах Я глубоко в твоем омуте а, Ритм нашего пульса За пределами скорости Твои бедра как бомба Детка, взрывай меня полностью Твой вид сзади Твой вид сзади Просто в порядке Шлепать и гладить Шлепать и гладить Чем мы ебали Помнишь вначале Ты пришла при параде Да, в красивом наряде я ночное проклятие Ведь порвано платье, порвано платье Покажи мне больше своей дикой страсти Дай мне больше счастья в твоем нежном взгляде Вся твоя одежда где-то под кроватью В кадре твоя порванное платье сзади, твой вид сзади. Просто в параде, шлепать и гладить, шлепать и гладить. Все в ебаре, помнишь в начале? Ты пришла при параде, в красивом наряде. Но, увы, я ночное проклятие, ведь порвано платье, порвано платье. Покажи мне больше свое, двигай страсти. Дай мне больше счастья в твоем нежном взгляде. Вся твоя одежда где-то под кроватью. В кадре твоя форма